Σδέους καί αλλοοπέξ. Σδέους αγκαζάμενος αλλοοπέκος το σουνετόν των φρενών, καί το ποικίλον το βασίλειον αουτέ των αλόγων σδόεων ανεχέιρισε. Μπουλόμενος δε γνώναι είτεν τούχεν μεταλλάξαζα μετεμπάλετο καί τεν γλυσκρότετα, feromenes autes en foreio cantharon paraten opsin afeken hede antis hei me dunamene e peide per iptato toe foreio ana pe a cosmos sulla bein auton e peirato kai hos deus aganactesas cat autes palin auten eis ten archaian taxin apokatestesen. Ho logos de loi hoti hoi fauloi ton anthropon, can ta proschemata protera analabosin, ten gune fusin u metatithentai.